Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի ու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի տեխնացուի միջև հանդիպում չի նախատեսվում։ Ամփոփվել են հողօգտագործողների համար կազմակերպված երրորդյա դասընթացների արդյունքները։ Պաշտպանության բանակի զինծառայողները շուտով կստանան նոր ճտկակոշիկներ։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Դեկտեմբերի 16-ից 22-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրդեհարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 200 անգամ որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2000 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկել մարտական դիրքերի պահպանությունը հուսալիորեն կազմակերպելու համար։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման ժամկետները հստակեցված չեն։ Փաստաթուղթը պետք է ստորագրվի կառույցի անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Այս մասին ասել է ՀԱՊԿ քարտուղարության մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Զայնեդդինովը։ Այդ որոշումը պետք է ստորագրվի ՀԱՊԿ անդամ 6 պետությունների ղեկավարների կողմից։ Գլխավոր քարտուղարը նշանակվում է կոնսենսուսով 6 ղեկավարների կողմից, նշել է Զայնեդդինովը։ Նշենք, որ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ստորագրել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ստանիսլավ Զասի նշանակման մասին հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշման նախագիծը։ Հայտնի է, որ Լուկաշենկոն աշխատանքային հանդիպում է ունեցել ԶԱՍ-ի հետ, որի ժամանակ վերջինս ներկայացրել է ՀԱՊԿ անդամ երկրներից մի քանիսը կատարած այցերի մանրամասները։ Ղրղստան, Ղազախստան, Տաջիկստան ու Ռուսաստան այցելած ԶԱՍ-ը հայտնել է, որ այդ երկրների առաջնորդները հավանություն են տվել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում իր տեխնացությանը։ Նշվում է, որ ՀԱՊԿ նոր գլխավոր քարտուղարի նշանակման նման ձևաչափ Լուկաշենկոն առաջարկել էր դեռևս նոյեմբերին Սանկտ Պետերբուրգում ՀԱՊԿ անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի ու ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում Բելարուսի տեխնացու Ստանիսլավ Զասի միջև հանդիպում չի նախատեսվում։ Այս մասին նշել է վարչապետի մամլոքարտուղար Արման Եղոյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպում չի նախատեսվում, եթե մինչև հիմա հանդիպում տեղի չի ունեցել, ապա նման հանդիպման անհրաժեշտություն չի եղել, ասել է նա։ Ամփոփել են գյուղատնտեսության նախարարության եւ Քարտ Ագրոսերվիս Փարք Բաշնետիրական ընկերության համատեղ նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտում հողօգտագործողների համար կազմակերպված երրորդյա դասընթացների արդյունքները Վաննովիկովի ռեպորտաժը Քարտ Ագրոսերվիս ընկերության ներկայացուցիչ Հակոբ Պողոսյանի հավաստմամբ ծրագիրը շարունակական է լինելու։ Երորիա դասընթացների համար ընտրված թեմաները միտված են Արցախցի հողագործներին հասու դարձնել ոլորտի առաջատար նորություններին։ Շարունակական է ինքը միշտ այս տիպի ծրագրեր սեմինարներ կազմակերպվում են մեր կազմակերպության կողմից։ Երրորդյա սեմինարը կազմակերպվել, առաջին օրը եղել է ջերմատնային կոնստրուկցիաներ, նոր տեխնոլոգիաներ, ջերմոցների զարգացման հետ կապված, ջերմոցներում բանջարեղենի մշակության հետ կապված, խաղողագործության հետ կապված թեմաներն է խաղողի բազի էտը, ձևավորումը, խնամքի աշխատանքները, ռոռոկու պարտացում ու ամենակարևորը ինչ որ ֆերմերներն այսօր շատ է հետաքրքրում հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ քիմիական պայքարի միջոցները։ Լինելու է եւս մեկ թեմա պատխաբուծության հետ կապված, էլի շեշտը հիմնականում դնելու ենք հիվանդությունների ու վնասատուների դեմ քիմիական պայքարի միջոցների օգտագործմանը։ Դասընթացավարի հաղորդմամբ Արցախցի գյուղտնտեսվարողներին առանձնապես հետաքրքրել են պատկաբուծության միջազգային փորձի տեղայնացման հնարավորությունները։ Ավելի շատ մասնագիտական գիտելիքներն է ու առաջատար երկրների փորձը, որոնց մասին մարդիկ ուզում են ավելի շատ ինֆորմացիա ունենան, որ հասկանան ինչն է տարբերվում Հայաստանում, ինչի է ստեղ բերկատությունը ավելի քիչ։ Հայաստանում, նաև Ղարաբաղում մեր բնակլիմայական պայմանները հնարավորություն ունեն պոտենցիալ ավել բերք ստանալու մեր այգիներից։ Բայց ըստ ավանդության բերկատ աջակցության առումով մենք շատ ու շատ զիջում ենք աշխարհի առաջատար երկրներին։ Պատճառը մասնագիտական գիտելիքների պակասությունն ու մշակության տեխնոլոգիաները։ Քարդագրոսերվիզի ներկայացուցիչի կարծիքով Արցախում գյուղատնտեսական նորագույն տեխնոլոգիաների ներդրման դժվարություններից առաջնայինը ոլորտում ֆինանսական ներդրումներ կատարելու առումով թերհավատ մոտեցումն է։ Մեր ֆերմերների մոտ ամենավարդ հարցը այդ ֆինանսական պահն է, նույն կաթիլային համակարգը կամ հակակարտային ցանցեր տեղադրումը ինքը ի սկզբանե մի քիչ խոշոր գումար է պահանջում, այս սկզբնական ներդրման համար։ Բայց բնականաբար այդ բոլոր միջոցները հետագայում արդեն արդարացված են ու եկամտաբերության առումով բարձր տեղ են զբաղեցնում ինքնարժեքի ցածը լինելու համար։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշել է Հակոբ Պողոսյանը, Արցախցի հողօգտագործողները բավականին տեղեկացված են ոլորտի համաշխարհային նորություններին ու նրանց աշխույժ հարցադրումները հիմնականում վերաբերել են այդ փորձի կիրառման տեղական հնարավորություններին։ Եթերում նորերի թողարկումն է։ Հանրապետության պաշտպանության բանակի զինծառայողները շուտով կստանան նոր ճտկակոշիկներ, որոնք իրենց որակական բարձր հատկանիշներով էականորեն կտարբերվեն նախորդներից երբ այդ ճտկակոշիկները կհամալրեն մեր զինծառայողների հանդերձանքը տեղեկացել է Վարսիկ Արությունյանը։ Նոր ճտկակոշիկներն արտադրվում են Ստեփանակերտում վերջերս ստեղծված 8 Boots կոշկի ֆաբրիկայում։ Գերժամանակակից տեխնոլոգիաներ, արդի հոսքագծեր, մի խոսքով ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, որ เป զի զինծառայողներին տրամադրվելիք ճտկակոշիկները լինեն ամուր ու հարմարավետ։ Ֆաբրիկայի տնորեն Տիգրան Գաբրելյանի խոսքով համոզված են, որ գին որակ հարաբերակցության մեր արտադրանքը շատ ավելի լավ է եւ շատ ավելի էֆեկտիվ է լինելու գնահատականը կտան մեր զինվորները, որը ժամանակ անց, երբ որ ստանան առաջին խմբականակը արտադրանքի, գումքը մենք այս պայն ստանում ենք Ռուսաստանից, հույս ունեմ, որ հետագայում արդեն կօգտագործենք հայկական գումքը։ Տնորենի հավասմամբ առաջին խմբականակը զինված ուժերին կմատակարարվի արդեն այս տարի, իսկ մինչ այդ մոտ 80 զույգ ուղարկվել են տարբեր զորամասեր փորձաշրջան անցնելու համար։ Նորաստեղծ ֆաբրիկայի պատասխանատունները մշտական կապ են պահպանում զինվորականների հետ, բացահայտում թերություններն ու դրանց շտկման համար մշակում հատուկ մեխանիզմներ։ Մենք անընդհատ հետևում ենք արձագանքներին, զինվորները կրում են հիմա այդ կոշիկը տարբեր կլիմայական պայմաններում, տարբեր լանդշաֆտներում ստանում են արձագանքները, հիմնականում դրական են, բացասականների ուղությամբ աշխատում Նշենք, որ այժմ ֆաբրիկան ապահովում է շուրջ 70 աշխատատեղ, սակայն նախատեսվում է, որ առաջկա ամիսներին այդ թիվը կավելանա։ Այս պահին մեզ շատ անհրաժեշտ են կարուձև արած կանայք, դերցակներ աշխատանքային փորձով։ Համեցեք, փորձեք, ընդունենք աշխատանքի։ Կարողուհի Աիդա Հարությունյանը ֆաբրիկայի բացման հենց առաջին օրից է աշխատում այդտեղ։ Մեծ պատասխանատվությամբ է գործին վերաբերվում, քանի որ Զինվորները մեր ուժն են, մեր հավատն են, մեր թիկունքն են։ Մենք էլ ինչ անում ենք մեր տղերքի համար ենք անում, ծառայում ենք հայրենիքին, ինչպես մեր տղաները, խաղացին ընկոյում մեր տղաներին հաջողություն։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Այսօր Ստեփանակերտի Valex Garden համալիրի նիստերի դահլիճում Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետների միավորումը նախաձեռնել էր գիտական ընթերցումներ՝ նվիրված ծննդով Արցախցի ակադեմիկոս Վլադիկ Ներսիսյանցի ծննդյան 80-ամյակին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Վլադիկ Ներսիսյանցը իրավունքի փիլիսոփայության, քաղաքական եւ իրավական ուսմունքի ոլորտների խոշորագույն մասնագետ է, հանդիսանում է ազատական իրավաբանական եւ ցիվիլիզմի հայեցակարգերի հիմնադիրը եւ դասվում ռուսական իրավունքի փիլիսոփայության հայրերի շարքը։ Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսորը 2000 թվականից Ռուսաստանի ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս է, բայց նա Հոբելյանին նվիրված գիտական ընթերցումները սոսկ հարգանքի турք չեն մեծանուն հայրենակցին։ Մեծ զրույցում ասաց Արցախի երիտասարդ գիտնականների ու մասնագետ մասնագետների միավորման նախագահ իրավաբանական գիտությունների տեխնացու Ավետիկ Հարությունյանը։ Գիտական թերությունների կազմակերպման նպատակը այն է, որ եւ իրավաբանական հանրույթ եւ ընդհանրապես հասարակության տարբեր շերտերը ավելի տեղեկացված լինեն, որ նման հայրենակից ունենք, ով համաշխարհային ճանաչում ունի եւ նրա առաջարկած ազատական իրավաբանական հայեցակարգան եզակիներից մեկն է, ինչի շնորհիվ կարողանում ենք հասկանալ թե ինչ ենք հասկանում իրավունք ասելով։ Ակադեմիկոս Ներսիսյանցի առաջ քաշած հայեցակարգն այժմ էլ արդիական է Ավետիկ Հարությունյանի խոսքով խոսքով ներկայումս այն ավելի շատ քննության առարկա է դառնում Ռուսաստանում, որտեղ նա կայացել է որպես գիտնական։ Այս ու այս օրինակ միջոցառումների նպատակներից մեկն էլ այն է, որ հանրահարչակելով գիտնականի առաջ քաշած տեսությունը, նաև հայ մասնակիցների ուշադրությունը հրավիրեն ուսումնասիրության նյութ դարձնելու այն։ Միջոցառմանը ներկա Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Արտակ Բեգլարյանը ողջունեց հանրության իրավագիտակցության բարձրացման ուղղված այս միջոցառումը մի քանի պատճառներով։ Ներսիսյանցի վաստակը մեկ եւ նաեւ ինչ որ չափով փորձում ենք ծանոթանալ նրա կատարած աշխատանքներին, նրա ներդրմանը այս ոլորտում։ Սա կարևոր է իմ կարծիքով եւ իրավաբանական համայնքի համար, որպեսզի ավելի գիտականորեն Արցախում ներկայացված լինի դիալոգը, իրավագիտությունը եւ ներսիսյանցի գործերին ավելի խորությամբ ծանոթանալ եւ նաեւ կարեւոր է ընդհանուր հասարակության համար այս տեսանկյունից որպես մարդու իրավունքների պաշտպան կշեշտադրեի որ իրավագիտակցության բարձրացման գործում այսպես միջոցառումները կարևոր դերակատարում են իսկ մեջ բազմաթիվ խնդիրների հիմքը պատճառը հենց իրավագիտակցության ոչ ցանկալի մակարդակն է։ Այդ պատճառով ողջունում եմ եւ շնորհակալ եմ կազմակերպիչներին Միջոցառմանը հրավիրված էին նաև մասնագետներ Երևանից, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Տարոն Սիմոնյանը, ով Արցախցի ընթերցողի դատին է ներկայացրել իր Արբանե աշխատությունը։ Գիտնականի Հոբելյանի առիթով միջոցառում է կազմակերպվել նաև Մոսկվայում ու Երևանում։ Այս ընթերցումները եզրափակում են հոբելյանական միջոցառումների շարքը։ Յուլիա Վանյան այսօր Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը ներկայացնում է ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվական ծառայության աշխատակից Էվա Իվանիդիսը։ Սույն թվականի դեկտեմբերի 13-ից դեկտեմբերի 20-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 9 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 10 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասվածք հասցնելու 6, գողության 2, ավազակային հարձակման, անզգուշությամբ առողջությանը վնաս պատճառելու, թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության, խարդախության, գողության, առևտրային եւ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնական անփութության, ապօրինի ծառահատման, մեկական հանցագործության դեպք Իրականացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձին հայտնաբերվել են։ Նախկինում կատարած հանցագործություններից բացահայտվել է նաեւ գողության 1 հանցադեպ։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 132 ահազանգ, որոնցից 108-ը բուժ հաստատություններից ստացված կենցաղում, անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 12-ը միայն նյութական վնասի հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացկավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 459 վարորդ, որոնցից 347-ը սահմանված արագությունը գերազանցելու, 11-ը անսթափ վիճակում, 11-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ կեսօրվա դրությամբ Հայաստանի տարածքում ավտոճանապարհները հիմնականում անցանելի են։ Վարդենյաց Լեռնանցը փակե կցորթիչով բեռնատարների համար Սոտ Կարվաճար ավտոճանապարհին տեղտեղ արկա է մերկասառույց, վարորդներին խորհուրդ է տրվում մարզեր երթևեկել բացառապես զմռային անվադողերով։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 Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 7 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 4-ից 8 աստիճան տաքություն։